11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio eh, amb el treball en redacció de Sada Flogador i d'Arturo Delgado al front del control de so, sobre com cada nit Manolo Montaldo. Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, l'aplicació per a dispositius mòbils a pel·li Android en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.radiosalafolgador.com la 977.com. I a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, <laughs> arroba esports 97 nit, on la pregunta que vos fem en el dia d'avui, tenint en compte el que està succeint estos dies, o estos últims dies a en la ciutat, penseu que la decisió sobre l'entrenador, sobre el futur entrenador, està ja presa? És la pregunta que vos preguntem. Penseu que la decisió sobre el futur entrenador del València està ja presa? Arroba esports 97 nit. I molta gent ens diu que aquesta és una pregunta que hem de contestar nosaltres, i alguns fins i tot ens acusen i diuen que tiren de menys el periodisme d'investigació. I mireu, eh, jo crec que... Eh, no sé qui va escriure jo de que eh, el gran triomf d'un home era conèixer les seues limitacions. Miren, jo me reconec limitat per a eh, no donar més informació eh, de la que certament, estan donant la resta de mitjans de comunicació. Eh, possiblement perquè som eh, tots igual de bons o de roïns, però eh, és cert que el València, si en algo s'ha especialitzat des de l'arribada de Meriton és en, en l'opacitat, és, és una evidència i, bueno, eh, estan en el seu dret de fer-ho. En el nostre està, o en la nostra tasca està, intentar rascar i averiguar cosetes, vas rascant, vas averiguant alguna coseta, avui contarem alguna coseta més, pero no podemos encara establecer una evidencia o un axioma de futuro claro, seguro y definitivo <laughs> sobre el que va a pasar en el Valencia perquè el que va a pasar en el Valencia eh, una persona, <laughs> que es Peter Lim. El que va a pasar en el club pasa per el cap de l'amo. És cert que les veus que envolten a l'amo, sobretot prenent el punt de partida del que ell va presenciar diumenge en Mestalla, li estan dient que per esta vessant el club no pot continuar. <laughs> que ha de canviar el seu model, de tot, i fonamentalment l'esportiu. I per això algunes veus li diuen que l'important és un entrenador fort per a començar un nou projecte. La pregunta que un se fa és sabedor que Jorge Mendes continua estant ahí perquè per molt que ens pinten que no, Jorge Mendes està i va continuar estant ahí i va continuar intermediant pel València perquè és soci i amic de Peter Lim, la qual cosa tampoc té per què ser negativa, és el que és. La pregunta és, si ve un entrenador consagrat acceptaria els fitxatges que Jorge Méndez col·loca així en València? Jo és una pregunta que me faig, eh? No estic dient que per això no va vindre un entrenador consagrat. De fet, torna a dir, ens costa que a l'amo li estan fent vore la necessitat d'un canvi important en el model esportiu. Però al cap i a la fi, els temps que maneja Peter Lim, que viu a 12.000 quilòmetres de València, són molt diferents dels que manegem així. Sí ell no viu el València per a bé o per a malament com el vivim nosaltres. I dic per a bé o per a malament perquè igual el temps demostra que la fredor i la distància són bones conselleres a l'hora de buscar el millor model esportiu en un club. Jo no ho entenc així. I si el temps li dona la raó a l'amo, li acabaré donant la raó. Però en guany el que s'ha vist o el que s'ha confirmat és que no és ixa la millor manera de de dur un Club. Per tant, una de les grans preguntes que ens fem, com deia, era d'avui del Twitter. Està ja presa la decisió sobre l'entrenador? La lògica diu que és una decisió que hauria d'estar presa. La realitat és que no tenim cap indici que ens duga a pensar que hi hagi una decisió, el qual no vol dir que no estiga presa. Però, de moment, no sembla que hi hagi una decisió presa. i seria bo per al València situació que me conten si li agradarà molt a Peter Lim seria bo per al València que secretaria tècnica i entrenadora anen garras de la mà perquè un dels factors que juga en favor d'ell estaran és vore que hi ha hagut un enteniment des del primer moment amb la secretaria tècnica. Això me conten que al amo le agrada. Me conten que Alamo amo va va agradar Mold con va la dupla Suso García Pitarch, Paco y Estarán el casfe Uli. Per es posible possible que ja estiga pesa de eso del entrenador y sobre esa decisión mes les valoracions de Suso García Pitarch, estiga treballant de cara al futur. deia que és possible. I torna al principi. Sé que alguns pensareu que no som bons perquè no tenim ja la resposta. Almenys som igual de bons o de no bons com la resta de mitjans, perquè ara és d'ara cap mitjà de comunicació pot assegurar què està passant pel cap del propietari en quant a la presa de decisions amb vistes al futur del València 2016-2017. Això sí, sembla que va haver canvi de model, Sembla que a Suso se li escolta, sembla que va, va tindre un pes major a l'hora de confeccionar la plantilla, és a dir, continuaran venint de Mendes, però no tots seran de Mendes com l'estiu passat, però tot això sembla. Els fets, la realitat, el fi a les especulacions, anirem tenint-lo tal i com vagin succeint-se els esdeveniments. I això anirà passant en les pròximes setmanes. 11 i 38, vos recorda arroba esports 97 nit. Penseu que la decisió sobre l'entrenador està ja presa en el Twitter. mentre tant, en el programa, com sempre, arranquem des de les nostres 5 fotos. Continuen les reunions en el dia d'avui. El propietari del club Peter Lima continua les reunions amb el director tècnic Suso García Pitar, que a aquesta reunió ha acudit també Juan Cruz Sol. Xerixef s'ha trencat. Es confirma que pateix un microtrencament de fibres que el farà ser baix als dos partits que resten de temporada. Confirmat horari i àrbitre. Per a l'encontre contra el Madrid del Bernabéu es manté l'horari inicial de diumenge a les 5 de la vesprada i l'àrbitre serà el mateix que el de la victòria al Camp Nou, l'andalús David Fernández Borbalán. Comença la reconstrucció. Una volta consumat el descens de categoria, el Llevant haurà de treballar fort per a començar des de ja la reconstrucció que el torna a dur a, dur a la màxima categoria. Tries 400. l'Ader Pivo de València Bàsquet es troba molt satisfet d'haver complit 400 partits en la màxima categoria del bàsquet nacional, tot i que li queda un regust a Marc per la derrota a Múrcia. La verdad es que me ha hecho más ilusión de lo que pensaba. Llegar a 400, o sea, es un número bonito, quiere decir que tiene, tiene una carrera larga en la liga. Y bueno, como has dicho, un poco agridulce porque claro, eh, el partido estaba muy de cara y a partir de ahí pues la cosa no fue bien y... Les 11 de la nit i 40 minuts. Vos recorda la pregunta. Penseu que la decisió sobre l'entrenador està ja presa? Arroba esports 90 cenit. Arroba esports 90 cenit. Fem una pausa per a la publicitat i entrem de seguida amb estos temes i altres més. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Quieres ser peluquero canino? Más cocotas abre su academia de peluquería canina. 400 horas de formación práctica y teórica las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Cuar de Poblet, Valencia. Eva Ruiz Córdoba obtuvo la primera sentencia de España del Tribunal Supremo que declara nula la salida a bolsa de Bankia. Si se vio perjudicado con las acciones de Banco de Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusula suelo, atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96 348 6450 o 657 32 59 62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio 11 de la nit i 42 minuts en la opacitat, com deien que envolta el València Club de Futbol, en intentar manejar-se, i certament és complicat, però cada dia intentem oferir almenys alguna dada nova si no eh, aquella que ens vas a donar el Pulitzer, si almenys que ens puga ajudar a comprendre per on van les coses eh, en el València Club de Futbol. El que sí vos podem contar avui, el que sí vos podem contar avui són dos coses, bàsicament. La primera, Sala Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Com uh, estàs? Per cert, i solidaritat, solidaritat total amb els companys de Radiomarca. Eh? Jo soy Radiomarca, també. Sí, senyor. Perquè no hi ha dret a que, com sempre, els curritos... Eh, paguen les, les, les malfetes d'altres. Sí, i desgraciadament, Manolo, eh, tu i jo sabem de, la, de, lo, de lo que estem parlant. Sí, i molt, i molt. sí que solidaritat total i absoluta amb els companys de, de Radio Marca. Total, sí senyor. Dit això, dos coses bàsiques per a contar. La primera... Que és dimarts? <laughs> no, home, <laughs> que són les 11.43. Ah, bona nit, fins demà. No. Eh, eh, que en el dia d'avui han continuat les reunions, que en aquesta reunió, en el dia d'avui, ha estat Juan Cruzol, i que sí que emana eh, la idea de que eh, cada volta s'intenta convèncer al propietari de que seria bo que el València de l'any que ve estiguera dirigit des de la banqueta per un entrenador amb bagatge. Bueno, és la, <clears throat> és la, la, sensació la, que sensació. Ha, la sensació que hi ha, Manolo, és que està molt complicada la continuïtat de Paco, de Paco Allestaran. Uh mhm. -huh però a partir d'allà, d'ara, no podem garantir absolutament res. Una de les coses que millor fa Meriton des que va arribar al València és... Eh, l'opacitat. L'opacitat, l'hermetisme, eh, blindar-se, eh, callar, no? Eh, uh -huh. En definitiva, que és algo que pues, eh, ens dona eh, problemes a mitjans de comunicació, però bueno, suposa que tindrem que evolucionar, buscar qualsevol altra via d'accés cap a la informació, perquè Meriton eh, la té total i absolutament blindada. Però el mm, que rasquem o el que hem pogut rascar, Manolo, eh, parla de que està més complicada la continuïtat de Paco eh, allestaran. No sé si el marca el partit de l'altre dia davant el Villarreal, no sé si el marca el partit de Getafe, fonamentalment la segona part, però ara és d'ara està més eh, complicada la continuïtat, la continuïtat de, de allestaran. De fet, Manolo, a mi me contaven una teoria que parla de que en la nit de diumenge, en aquesta pizzeria italiana, entre Candela, Manuel Candela, i el carrer eh, Yecla, eh, a estaran, se li comunica que no continua la pròxima temporada, però que el València va disfraçar esta situació hasta que eh, no acabe la, la campanya. És a dir, que això no se va fer públic fins que no acabe la, la campanya, però és una teoria que a mi me donava una, una font, però que jo no he pogut eh, confirmar. Bueno, pues esa es la historia que ens a la Folgado en el, en el dia d'avui. Fins a aquest moment, l'entorn o la gent que envolta Paco i Estaran era prou optimista amb la possibilitat de continuar en el València. Fins a tal punt <coughs> que eh, ens consta que, per exemple, al propietari li estava agradant molt la manera de treballar conjunta de Paco Allestaran i Suso García Pitarch. Com deia, un dels fets que recolza esta teoria o que recolza el bon concepte que Peter Lim tenia de la dupla Allestaran-Suso era, per exemple, la manera conjunta d'actuar dels dos en el cas Fegulí. Acostumat a la guerra del primer any Nuno Rufete, el fet de tindre un director tècnic i un entrenador que anaren en la mateixa direcció era una cosa que al propietari li agradava. Sí, sí. És una realitat, també, sí. És més, probablement a, això és una de les coses que ha ajudat a canviar la idea eh, de que no era necessari un director tècnic. Des de Meritor se veia amb recel esta figura perquè evidentment després de la mala experiència del primer any després de comprovar com s'aposta per un segon entrenador que també anava una miqueta per lliure per, per damunt de primer de, qui no, de, de que no hi havia res i segon per davant de Suso el fet de tindre ja un entrenador com Neville li va fer pensar a Peter Lim que en un moment donat era un problema tindre una entrenadora de direcció tècnica perquè semblava que estaven condemnats a enfrontar-se. El fet d'anar de la mà en el tema de la sanció a Fegulí de la manera tan normal com la van resoldre els dos és una història que agrada al propietari. Ara, això és el pes definitiu que puga... No, ja estem sentit a Folgado que en la reunió del diumenge a la nit se li comunica a Paco Allestaran o diuen que se li comunica a Paco Allestaran que no anava a continuar en el València. I en el dia d'avui, va han continuat les reunions. Sí, i esta, Manolo, per a mi també és sorprenent. Reunió entre eh, Peter Lim, Kim Ko, bueno, fins ahir cap tipus de, de, de, de problema o de sorpresa, millor dit. Presència altra volta de Suso García Pitarc i també presència en aquesta reunió me sorprèn perquè habitualment no sol formar part d'aquest tipus de reunions de Juan Cruz eh, sol. A partir d'ahir, Manolo, no sé eh, quin tipus de transcendència donar-li a la reunió d'avui. Ahir ja contarem, Manolo, que l'IM està a València i que l'IM, mentre que està a València, Manolo, l'IM ha de fer coses. Vull dir, mm, està esperant el viatge cap a Madrid per estar demà a la llotja del Bernabéu per a presenciar aquest duel de semis altre, de, la, de la Champions entre el Real Madrid i el, i el City. Uh mhm. -huh i mentretant pues, aprofita el seu temps en, en València, pues, entenc Manolo, per a, per a parlar amb tota la gent que ell considere que li pot donar, que li pot donar o li pot eh, oferir una eh, visió respecte al, al projecte, projecte Meriton d'esta temporada i a lo que pues, les diferents eh, persones a les que hi consulta consideren que hauria de fer per a la pròxima temporada. Jo a la d'avui massa transcendència no li donaria. De fet, Suso Manolo, si està a l'IM, ha d'estar amb l'IM, evidentment. Uh mm-hmm. -huh. És el director esportiu del, del València, ja ve tindre un contacte pues, eh, directíssim amb el propietari. I si el propietari està així, pues, tu has de passar també el matí amb el, amb el propietari, mm, encara que solament siga per eh, intel·ligència, no? i Suso és molt intel·ligent per a aquestes coses. Correctament. Eh, això és qui més a prop està del propietari del Peterlin, com dèiem, demà se n'anirà al Bernabéu. Cosa que tampoc agrada, però és que és aixina, Peterlin és aixina. Se n'anirà a voler el Madrid. I que estigui el propietari de València allí gaudint del madridisme en el Bernabéu, pues és una cosa que toca els nassos. I estarà segur amb Jorge Méndez, que és probablement qui li haurà convidat a, a veure si encontre. Peter Lim és així, senyors, què li anem a fer? Igual se entrevista a plena llum del dia eh, amb la premsa davant eh, amb Joan Laporta i no ho amaga, que va entrevistar-se amb ell, l'entrevista sí que va ser a porta tancada, com que se va al Bernabéu a veure una semifinal de Champions eh, amb el seu amic Jorge Méndez. És que és així, què li anem a fer? Esperem que algun dia entenga que aquestes coses així no agraden Bueno, com a propietari, Manolo, de... Pot fer el que li doni la gana. No, i com a propietari del 50% dels drets d'imatge de Cristiano Ronaldo, pues, evidentment també eh, haurà sigut convidat per Cristiano a la llotja del, del Bernabéu. Sí, senyor. Bueno, pues eh, continuarem i informant i aportant més dades. Eh, hem d'aportar alguna més també sobre el futur. Sabeu que en Itàlia estan donant molt la tabarra en el tema d'André Gómez. En el dia d'avui, informació que hi ha en diversos mitjans italians, es parla de que en aquesta operació per André Gómez, la Juve voldria incloure un futbolista. Es diu Roberto Pereira. Juga de mig centre i té 25 anys. Mig centre sembla que de contenció, però també podria actuar per la dreta, me diuen. I seria un jugador, ara mateix tampoc està definida la seva situació en quant a representants, ahir podria entrar Jorge Mendes per tant, està en l'operació, i és un nom que hi ha que seguir. Roberto Pereira ha jugat en guany 11 partits en la sèrie A, en la sèrie A amb la Juve, ha jugat dos ratets en la Champions i un partit en la Supercopa italiana. No ha jugat molt més este Roberto Pereira en la plantilla de la vecchia senyora. A més, Salva, Denis Cherichev, trencat. Sí, però, eh, des d'Itàlia, Manolo, sí. també se parla de que la, la Juve, avui publica Tutosport, eh, estaria interessada en el central del València Esquadran eh, Mustafi. Mustafi, que l'operació seria doble, tractarien de comprar a André i a Mustafi i que com a moneda de, de canvi s'utilitzaria este Roberto Pereira en qualsevol de les dues operacions o en una de les dues operacions. Però el novedós respecte a l'interès de la Juve en, uh mhm. -huh. en algun futbolista del València pues, eh, avui parla de, de que volen un central i que podria ser perfectament el central escodran eh, Mustafi. Estava també pendents a veure si eh, els jugadors, el València abans feia negocis amb el Benfica i ja els va fer amb la Juve. Està ahí la cosa. Eh, perquè, a més, com deia la setmana passada, sembla que està rondant el Colomer Jorge Méndez. I, per tant, si està rondant el Colomer, Méndez, Lim, València, ojo que ara tot el que abans estàvem pendents de Portugal i del Benfica, ara ah, sembla que podem estar-ho de la Juve. Com deia, Cherisev, Salva, s'ha confirmat trencament de fibres, microtrencament de fibres en el recte anterior de la seva cuixa i, per tant, s'acaba la temporada per a Denis Cherisev. Sí, s'acaba la temporada, Manolo, i lo que a mi me contaven esta vesprada és que podria perillar fins i tot la Eurocopa per a Denis Sherisev. Ojo, perquè això ja seria eh, un problema important per al, per al rus, que no sols es perdria el tram final de, de temporada, no, resten 12 eh, jornades, però que podria veure, Manolo, podria veure eh, perillar la seva presència, la seva participació en la pròxima edició de l'Eurocopa. És la mateixa lesió que va patir al Madrigal, uh mhm. -huh al Villarreal. Al Villarreal, perdó. Uh -huh. I pues, eh, és una recaiguda d'aquella lesió que ja va patir en el... Té problemes ahí, és evident. Vull dir. Sí. No és una qüestió de que esta volta al València se li puga haver passat o no, no ho sabem. Eh, sí que ens consta que el València anava amb tota la cura del món perquè semblava que anava a estar fins i tot per al Camp Nou i la cosa se va endarrerir fins al partit contra el Villarreal del diumenge. Uh mm. -huh i, o sigui, hi ha tres partits, però és que ni aixina. Tornar i se trenca novament, amb el qual, pues, situació complicada i fotuda per a Denis Cherisev. Demà tornarà al treball i serà de vesprada. Sí, demà tornarem de vesprada, avui ja va jornada de descans, per tant dia i mig de descans per a futbolistes del València que demà tornaran al Time Manolo a les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna de vesprada. I també confirmats ja per part de la Lliga i per part de la Federació, com deia, això és la diferència, la Premier ja sap quan comença i quan acaba la Premier de l'any que ve. Avui hem tingut la confirmació de la jornada 37 que es juga d'ací 4 dies. El València, perdó, 5 dies. El València-Real Madrid es queda, el Real Madrid-València en el Bernabéu es queda el diumenge a les 5 de la vesprada uh mhm. -huh. i serà xulat per David Fernández Borbalán, que és l'àrbitre que li xula al València la victòria 1-2 en canxa del Futbol Club Barcelona. Per tant, bon antecedent per al València amb este àrbitre Folgado. Sí, el que passa, Manolo, és que Fernández Borbalán... <laughs> No fa els gols. No, exacte. Però es pot anul·lar. Mm, mira, sí. Tanquem així la informació del València, espera reprendrem en temps de tertúlia i anem a parlar del Llevant Unió Esportiva que ahir amb la seva derrota després de la polèmica gol anul·lat per Vicandi Garrido, altre nom que passa a la història negra del llevantinisme, eh, baixava a segona divisió i vull saber com va ser aquesta tornada i si ja comença a vislumbrar-se alguna situació de futur. En Màlaga amb l'equip estigué el nostre company de Superdeporte, David Rodríguez. Hola, David, què tal? Bona nit. Què tal? Bona nit, Manolo. Te veia el vídeo i la foto que penjaves en aterrar l'avió i que venia a dir més o menys fi de trajecte d'una eh, etapa molt bonica de 6 anys en primera divisió i ara una volta digerit, eh, perquè s'ha de digerir, jo crec que no és bo en calent ja posar-se a prendre decisions, però sí Eh, conforme pasen dos tres días, el Llevant va que fijarse en marcha, David, pero comenzar ya a prender de cara a la temporada vinent, hacer un grupo que le permita tornar a la máxima categoría. Pues eso es, y evidentemente la primera decisión tiene que pasar por, por la elección del nuevo director deportivo, del sustituto de Manuel Salvador, y en principio, a falta de, de que sea convocado, la, idea es que la semana que viene haya un consejo, una nueva reunión del consejo, y como la hubo el miércoles pasado, para, para oficializar la salida de, Manuel Salvador, pues en la semana que viene sería eh, para, para, decidir respecto a, su sustituto. Y a partir de ahí, el resto de pasos. Habrá que, regenerar generar la plantilla casi por completo. Lo, lo, que parece casi también evidente es que, que Rubi no va a seguir. Por contrato no tiene ninguna. La cláusula que tenía de de renovación por dos años era en caso de permanencia y se el club quería, en este caso con el descenso, ya te digo que parece segura su marcha. Y bueno, también eh, pues este nuevo proyecto, esta nueva era, eh, reabre viejas viejas heridas, viejas eh, tareas pendientes, como son la posible democratización de la fundación y hay un sector importante del levantinismo que reclama pues eso, que, la figura de Quim Catalán no sea tan penipotenciaria y que haya un mayor control sobre el Consejo para evitar lo que se considera eh, un exceso de, celo del órgano rector que ha llevado a, esta situación, que, se ha ido, se ha ido, mm, no sé... Sí, a cada volta ha sigut més gran, engrandinse perdón. Correcto, ¿no? Y que, el, proyecto ha ido empobreciéndose, empobreciéndose con el paso de los años, después de unos años de, crecimiento, además en términos muy, muy importantes, de pasar de, estar casi desaparecido el Levante en Oliva en 2008 a jugar en Europa en 2012. Y ya te digo, al final tanta, tanta tanto presidencialismo eh, se considera que ha sido negativo y que hay que, hay que abrir un poquito las puertas, eh, las ventanas de, del club para que se iré y entre nueva, nueva gente y nueva, nueva sabia. Hay, hi ha una evidència, és que a principio de temporada va a dimitir el seu vicepresident, Tomás uh -huh. Pérez, jo crec que era un tio que fer una, fer una, una bona tasca, però des d'aquell moment fins ara Eh, Quico no ha nomenat un vicepresident, amb el qual interpretem que, que per a ell no és important tindre un vicepresident, amb el qual pues, s'alimenten aquestes teories, com deia David, de la, eh, del moment presidencialista, però bueno, esta és una història per la qual no conec cap president de primera divisió que no hagi sigut eh, tildat de presidencialista. En alguns casos en més raó i en altres en menys, però quan tu du en el càrrec un temps, sempre se li acaba tildant de presidencialista. David, eh, ¿Se te queda en la retina alguna imagen de la tornada d'ahir, del, del moment en el que eh, Vicandi Garrido Xiro a la fi del partit i, bueno, fins que s'aterra en València, cadascú se'n vallàs a casa una volta es perdeu de vista en l'aeroport, te quedes amb, amb alguna imatge perquè te cridara l'atenció per lo emotiu del moment, evidentment no era un, un moment fàcil per al llevant d'una esportiva, i també alguna imatge que te destirara algo de lo que pot ser el llevant a partir d'ara? Yo creo que del Levante que, que será a partir de ahora no, no hubo imagen, porque de los que estábamos allí o de los que estaban allí, me refiero a, jugadores técnicos y demás, prácticamente nadie va a continuar el año que viene. Cada uno, digamos, eh, decidió el descenso por su cuenta, estaban los jugadores disgregados, te hablo por ejemplo ahora de la del aeropuerto, cada uno iba por, evidentemente, con tristeza. Y a mí me quedo con la imagen de, de Catalán eh, apesadumbrado, buscando eh, explicaciones al arbitraje, que al final el arbitraje fue nefasto y demás, pero bueno, es, una anécdota, la, la, guinda del pastel de, horripilante que ha sido esta temporada para el Levante y como a modo también anecdótico eh, y casi esperpéntico, eh, te explicaría pues eh, cuando el Levante ya, ya embarcó, bueno, ya, pasó, entró en el Finger, que, se llama en el aeropuerto, para, bajar a pista eh, había una sala, una, puerta de una sala, y el Levante nos quedamos allí todos encerrados, cinco minutos, mm, por, por, un error, digamos, de los controladores. Vaya. Y, durante esos cinco minutos, eh, además el error se debía que había tres personas que no habían pasado el control. Esas tres personas era una mujer, que no recuerdo el nombre, que no viajaba, Iván López, que tampoco, tampoco fue convocado, y David Navarro, que tampoco fue convocado. Mm, ya te digo, pues supongo que sus nombres estarían en una lista inicial de posibles eh, viajeros hace unos días y como seguían ahí en esa lista, pues, pues eh, no nos querían, nos habían encerrado, vamos. Pues en esos cinco minutos de encierro, aquello parecía, parecía un tanatorio. El silencio era, era hasta molesto. Entonces, eh, yo creo una gran frase, ¿eh? el silencio era finito molesto. Sí, sí, sí, ya te digo, era la, pues estaba el, el, Levante en ese momento, el descenso estaba de cuerpo presente y nadie, nadie, nadie quería, pues nadie sabía cómo expresar su, su rabia. La rabia la habían expresado un poco en, el estadio contra el árbitro, pero una vez pasado ese arreón, pues ya no había, no había de qué hablar. Está claro. Eh, tema de la Secretaría Técnica que posiblemente siga el primer pas, eh, David. en per línea continuista, como en el seu día contaremos así en la 97.7 radio eh, yo no lo tengo tan claro, Manolo. No, mm. no, me, no me atrevería ahora mismo a apostar por una línea u otra. También te digo que yo, yo no estoy tanto por, por Yo creo que no va a ser tan continuista. Yo creo que mm, eh, figuras como las que hablamos la semana pasada, decías tú, eh, hablabas de, Mora, y pues a Mora y Salva nombre de, Tito Blanco. Pueden, pueden tener peso, sobre todo Mora y Escurúa, pero yo creo que la figura, la figura importante quizás sea una, una figura más eh, con mayor experiencia en el mundo del fútbol, porque eh, bueno, el Levante hay que tener en cuenta que necesita un proyecto muy a corto plazo. Quiero decir, no, no, no puede. ser es el problema. tiene que ser curtalminista, tiene que ser curterminista el proyecto del Levante, pero intentar puchar la primera lo más posible el año que viene, que es con en el que tiene ventaja económica eh, por la por la ayuda que hay al descenso que da la liga, que el año que viene le va a hacer ser el presupuesto más alto de la categoría. Dentro de dos años, primero, no las ayuda sea, no tendrá esa ventaja económica. Y segundo, eh, habrá que recortar mucho y eso picará en todos los sentidos al club. Por lo tanto, creo que esa apuesta tan continuista por gente de la casa, pero que no ha ejercido de director deportivo, eh, pues requeriría de más rodaje. Yo creo que en este caso el Levante apostará por alguien con más experiencia pero ya te digo, tampoco me, la juego porque ahora mismo no tengo la información al respecto como para, para decir seguro una cosa o otra. Es casi más una, una mía. mía Dos noms eh, propis, Kiko Catalán, tot fa pensar que va a continuar, Y a ya ja ho que le posava este proyecto de reflotar al llevando y tornar a la primera División. sí sí eh, Así es, así es. Eh, yo creo que, por eso ayer Kiko estaba tan apesadumbrado, porque porque lo considero también un poco, aunque no, no creo que lo reconozca nunca, una derrota personal este descenso eh, y ahora pues eh, le toca levantarlo otra vez. Y el eh, segundo nom que te he visto unas declaraciones, que de los compañeros del Desmarque, no, no sabría decirlo exactamente de Juan Fran que es posible que no aguante para tornar intentar puchar la primera y que se quede en segunda división y que ya no continúe. Pues sí, son unas declaraciones que hizo a pie de campo, que reproducen los compañeros de, Desmarque, y bueno, al final eh, casi es eh, una evidencia que, Juan Fran eh, vaya a retirarse, porque además yo creo que en este caso va a ser una decisión mm, criticada en cualquier, en cualquier mm, en cualquier situación. Si se retira, habrá gente que critique que se vaya con el equipo de segunda, que lo deje en segunda y no ayude a en la primera, y si se queda, como ya ha ocurrido en los últimos veranos, se critique que quiera dilatar aún más su carrera. Así que eh, en este caso el último año ya ha sido difícil para él a nivel a nivel físico y, está jugando los últimos partidos prácticamente con, con más con más heridas que, que, un parte de guerra y bueno yo creo que él, lo ha dicho de forma más o menos lo ha dejado caer más de una vez ya de forma velada y no sé cuándo pero pronto anunciará que se retira gracias David Vinga, bona nit. Una abraçada al company de Rodríguez. Per cert, no se m'oblide, eh, com sempre diguem i presumim, i podem fer-ho, de que així conjuguem el verb citar, ens diuen que eh, la primera ràdio que va donar els noms de Mora i Izpurua va ser el programa Cortito i al Pie de José Luis Pérez Sala en Ràdio 4G, per tant, com és així, pues, eh, ho citem que, com deien sempre, Folgado, així el verb citar el conjuguem. Correcte, Manolo. Així eh, que... S'ho van dir els eh, que era, primers, que... pues, a partir d'ahir se reconeixia. Es, va dir primer, es, es van dir els primers, i és cert que Salva sí que va afegir el nom de Tito Blanco. Eh, que era de Asta, que, era del diari Asta. Correcte, sí. les coses com siguen, i, i ja està. Era una informació que tenim nosaltres, que havien confirmat sense saber que ells l'havien donat, però sembla que ells havien avançat, per tant, no hi ha Mm. res més eh, que dir. 12 i 5, i del València Bàsquet hem de parlar, o del, o del món de la cistella hem de parlar, de dos aspectes en el dia d'avui amb el nostre company Juanma Romero. Hola, Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Dos temes que tocar avui en el món de la cistella. Arrenquem per València Bàsquet, que ja es prepara per a la gran cita de diumenge contra el Futbol Club eh, Barcelona, tenint en compte el, la decepció que va suposar, eh, Juanma, eh, la derrota que ningú esperava, sobretot, després d'anar guanyant nou amunt en el descans a Múrcia. Sí, sobretot després d'una calamitosa no? segona part del València Bàsquet, que només eh, va ser capaç de notar 17 eh, punts, 8 en un quart i 9 en l'altre, i ficant a més eh, en problemes la seva classificació no assoles soles ja per avançar la primera plaça, que ara mateix queda a dos victòries, eh, precisament en les que marca el Barça, el rival de, del pròxim diumenge, sinó que ara mateix està empatat amb el Real Madrid a victòries, en la qual cosa eh, una errada de València Bàsquet, una derrota i un triomf del Madrid suposaria perdre també esa segona plaça que sobretot seria important de cara a unes hipotètiques semifinals on el València Bàsquet perdria el, el factor de canxa. Mm. Així que anem a veure no? com s'afronten les quatre jornades que resten, on València Bàsquet ha de jugar dos partits a casa davant el Barça i l'Andorra, però també dos eixides, eh, a més complicades, Saragossa i sobretot la de Màlaga davant l'Unicaja, un equip que ara mateix està en ratxa per tal de ficar-se precisament en aquests puestos de, de playoff. Bueno, pues eh, això per a València Bàsquet, que avui eh, ha vist com eh, feia declaracions el seu voler pivot, Jordi Trias, que en Múrcia va arribar als 400 partits de la màxima categoria de bàsquet, això sí, repartits en 5 equips, però són 400 partits. Sí, eh, eh va tenir una presència testimonial, apenas va jugar, crec que van ser 28 segons, però sí que és de veres que un jugador ja en experiència i, com tu bé deies, 400 partits no? en aquesta lliga endesa, on eh, ara mateix s'està disputant aquesta temporada en el eh, València Bàsquet. El pivot eh, català de l'equip taronja que precisament parlava d'aquesta dinàmica no? que se va trencar de victòries, de bon joc, del passat de diumenge davant del Lucas Murcia i destacava no? aquesta llàstima de que l'equip pues, hagi perdut aquest encontre. Sí, llevamos una dinámica muy buena, creo que, que, aún es así, lo que pasa es que claro, también el, rival juega, creo que Murcia hizo un gran partido, ah, jugó muy intenso, muy bien defensivamente, en la segunda parte tuvieron un gran acierto, mm, bueno, nosotros pues pienso que estábamos en, una situación, ascendente y la segunda parte es verdad que hubo una desconexión poco habitual en, nuestro equipo, pero bueno, aún así creo que el equipo está totalmente ahora recuperado y contento de la temporada que estamos haciendo. i també Jordi Trias, que parlava del rival que va tenir enfront València Bàsquet el pròxim eh, diumenge, el Barcelona, precisament, un dels que també ha passat per la seva carrera personal, eh, Jordi Trias, i evidentment destacava la qualitat de l'equip de Xavi Pasqual, ara mateix líder de la Liga ACB. Es que bueno, es que realmente ellos en liga regular están eh, excelente. O sea, este año han perdido solo creo tres partidos, eh, por tanto eh, están en un nivel estratosférico en la Liga CB. Lo que pasa es que es verdad que tanto en la Copa del Rey como ahora en la Euroliga han tenido esos dos tropiezos. este último doloroso porque tenían la eliminatoria muy bien encarrilada y en el Barça está claro que no llegar a la final, final Four en estas circunstancias pues tiene que ser duro. Pero bueno, es un equipo muy, muy difícil de ganar. ahora tienen que ir a por la Liga intentaremos pues pelear con ellos para bueno, conseguir este objetivo que tenemos que ir paso a paso, pero estamos ahí pues muy cerca de ellos. me me de informar, Juanma, de les converses entre EuroLiga y FIBA. ¿Ya han converses exactamente para a què? pues ara mateix per tal arribar a un acord no? per conflicto o ver entre la FIBA y la EuroLiga. El que sabem és el comunicat que ha enviat l'Eurolliga després d'aquesta reunió que ha tingut, jugar, eh, que ha tingut lloc este matí a Múnich, a Alemanya, on l'Eurolliga pues, ha intentat ficar un poc les línies de cara a poder resoldre aquest conflicte. Una d'elles passa, evidentment, perquè la FIBA lleve la sanció a les federacions, a la qual cosa la selecció espanyola eh, podria jugar l'Eurobàsquet i també podria participar en les Olimpiades sense cap eh, problema, i a canvi pues, l'ha proposat a la, a la FIBA el poder gestionar una segona competició europea no seria l'Eurolliga, no seria tampoc l'Eurocup, que ara mateix abasta en total a un total de 40 equips, sinó que diríem seria una tercera competició europea, però que estaria en aquest cas en el mar ple de la, de la FIBA amb la possibilitat de que aquests equips pogueren ascendre a aquestes competicions tant de l'Euroliga com la de l'Eurocup. També la, vol que siga soci econòmic, en aquest cas de la empresa que ara mateix eh, gestiona l'Eurolliga, i sobretot la principal novetat eh, que en aquest cas pot plantear li a l'Eurofiba és el fet de que eh, les seleccions puguen jugar partits eh, entre setmana durant la temporada, una cosa que ara mateix no es practica al bàsquet, que a sols té competicions a l'estiu, ve amb un Mundial, Eurobàsquet o Olimpiades, com va ser la, la d'este any, i una situació, això sí, que està en estudi, no? com ha reconegut l'Eurolliga, perquè no és senzill, sobretot tenint en compte que moltes seleccions eh, tenen jugadors que juguen a la NBA, la NBA, evidentment, les seues franquícies no van a permetre que els seus jugadors vinguin eh, pues, eh, durant l'any a participar en les seues seleccions. És una qüestió en estudi i veurem com, com es desenvolupen els esdeveniments perquè los hermanos que la FIBA ha rebutjat de moment i està, està proposada, esta oferta de, de l'Eurolliga i de, mateix, de moment no n'hi ha acord, però sembla que les parts han eh, quedat en emplaçar-se per parlar més endavant per tal d'arribar a, a un acord. Bueno, pues estarem molt pendents a veure què passa, perquè estan, en teoria, en l'aire la participació d'Espanya en els eh, Jocs Olímpics. Romero, gràcies. Adeu, Manolo, bona nit. Estarem molt pendents. Eh, en principi volem que estigui a Espanya en els eh, Jocs Olímpics de Rio 2016, però de moment, i se conflicte fa que la cosa estiga mal, i que estiga mal, però més que se cauen totes les potències, vull dir, és que te pots trobar en una final de Jocs Olímpics en bàsquet que puga ser Angola-Andorra. Ja ho veurem per on va l'assunt, però eh, la cosa s'està tornant... Se mos estan en senyors. Fogado, alguna cosa més? Pues eh, cap cosa, Manolo. Estarem pendents demà de, de la llotja del Bernabéu. Molt bé, estarem pendents demà de la llotja del Bernabéu. Gràcies, Alba. Adéu. Tanqué la primera part informativa, entrem en el terreny del debat de la tertúlia i de l'anàlisi. dels 97 nit, La Tertúlia. Les 12 de la nit i 13 minuts arranca el temps de debat, tertúlia d'anàlisi, així en la 97 punts de ràdio, en Esports 97. Vos recordem la pregunta que ho estem fent en el dia d'avui en el Twitter, en l'arroba Esports 97 nit. Penseu que la decisió sobre el futur entrenador està ja presa? És la pregunta que vos fem, arroba Esports 97 nit. Penseu que la decisió sobre el futur entrenador està ja presa? És una de les coses de les quals anem a parlar en el dia d'avui en animada tertúlia que té per a ser dos companys de la redacció de Superdeporte i a més que avui he un nom nou ells que dominen molt de fútbol internacional van a eh, tirar molt de sobre este Roberto Pereira del cual parlen en Italia. Sabemos habitual del dimarts match és es eh, Pablo Oliva hola Oliva buenas nit ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Pues eh, muy bien ¿Dónde está la samareta del Leicester? Pues es que no he ido ni no he oh, pasado ni por casa no he pasado ni por casa la pasada monta boqueta no, no, no, Leicester tal yo, yo pensaba en una samareta de cotó blanc yo digo hoy, me da tiempo ir a cenar a casa y luego me paso por la tercera Ay, señor. y se ha hecho larga hoy la redacción se ha hecho larga juventud juventud. se ya está viendo algún està match Y es una alegría que esté también en las tertules, el compañero de Superdeporte César Izquierdo. Hola César, qué tal? Bona nit. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Preparado para parar mall de fútbol? Preparado y listo, e incluso para desenmascarar a Leiva. ¿Qué, está pasando así? No, no, hay, conflicto, ¿eh? No, no, hay, conflicto, hay, que parle César, que sé que me lleva habitualmente Y per tant tindrà que decir ¿Qué está pasando así, Izquierdo? Que la verdad de Leiva es que es del Everton. Ah, ah, sí, sí, pues. es así, es así, no, no pasa nada. Yo el, equipo que me gusta en Inglaterra y el entrenador, aunque creo que es lógico que le despidan, es Roberto Martínez. yo sí que le, he la comida no. hago una pancarta, San este y una en una avioneta que, pasaba a Perdamunt también de Manant, que al tirar en el carrer. La avioneta en Inglaterra es un clásico. Es un clásico. Escucha, <laughs> se queixen así de Mestalla quan canta se entrenador, pero es que Inglaterra por no, no. avionetes, es una cosa... Era la, la, la avioneta aquella mítica para Mois, también en Old Y, y <laughs> Eh, eh, no tinc la seguridad, pero crec que contra Wenger también ya gusta alguna, eh? Contra Wenger el otro día, el, Emirates... Eh... Avioneta, sí, me dio, un Folgado que también, Hubo, muchos no, carteles... No, si, no, si me, no, vull dir, eh, no, encara no. <laughs> Hubo muchos carteles el otro día en el Emirates que ponía Time for Change, que, decían que, que es hora de cambio ya, porque justamente esta semana Wenger rajó de los aficionados en, en rueda de prensa y dijo que, que otros equipos han tirado hacia arriba porque tenían el apoyo de la grada y cuando iban mal las cosas en Emirates había el run run ese que no, que no era beneficioso. Bueno, estarem pendents. S'afegeix a la tertúlia des de Madrid el nostre bon amic Manu Badenés. Hola, Badenés, bona nit. Bona nit, què tal? Com estàs? Més calent que el fum de pipa. Ah, sí? Estàs calent? Sí, estic molt calent. Per molt què? Calent. Molt cabretxat. Per què? Conta'm, conta'm vols que... Des... Mira, l'altre dia vas, vas, vas parlar tu de la generació Nini, tat? A veure, jo vas dir que era el que s'abstraïa el missatge indirecte, el missatge sí. que es podia extraure del discurs de Paco Allestaran en la roda de premsa davant el... Correcte. De, perdó, després de Pedre 0-2 davant del Villarreal, quan li pregunten, escolte, vostè està dient que no tenen la constància, tot i que encara hi ha objectius en joc. Ens pot explicar com és que uns professionals, la pregunta que, que, que van fer en la sala de premsa, eh, no veuen que tenen aquesta obligació? I va dir, ell va fer una comparança que és és com el teu fill quan no té hàbit d'estudi, que per molt que insistis que és no estudia. I jo vas dir que en aquesta resposta, perquè ell no buscava etiquetar la plantilla, però sí donar una resposta a la pregunta que li havien fet, havia dibuixat a este València que era un València nini, des de la generació nini, estos que ni estudien ni treballen i que s'han tirat tot el dia en casa del sofà, sí, del, el sofà de casa del pare, pues, sí, a mi m'ha semblat que Paco Estarán va dibuixar amb la paraula este València etiquetant-lo com el València nini. Pues mira, jo te done tota la raó. Tota la tanta raó te done que mm. jo el 23 de gener, quan varen, la setmana després d'haver perdut contra el Rayo així, eh, ja vas dir que eh, en, un, en, un, en l'article del Superdeporte que era una època de, que aquestes eren generacions de xavals que ni estudien ni treballen, que ni senten ni patixen eh? còmoda, calenteta, amb la seva PlayStation, la seva nevereta plena, que va al seu aire, però així fora la selva i els demás eh, mordisquen, saps? Eh, que no mossega, eh, així es mossega sense contemplacions. I o lluitem o se n'es mengen. Això ho vaig dir jo a gener. I jo, mira, de futbol nosaltres sabem lo que més o menys no hem jugat a nivell professional, però això se, se, se olia, la torta se olia des de gener. I el que estic cabrejat és que Després de vora sis mesos, uh mhm. -huh. estem parlant de la mateixa ronya. De la mateixa! I dius, collona, no, és que no mos escolta ningú ahir dins. Si és que nosaltres ho estàvem dient des de, des de fa... És que he revisat, a veure, i jo vaig escriure sobre això ja a gener. Ah, la impressió que dona és que eh, els temps i les formes que maneja el propietari, en este cas Meriton, són diferents a les que manegem el que però, se transjuís... Però si no les tenim que manejar nosaltres, és la Lliga, té 38 jornades, no? No, no, sí, però si, si jo... Això s'acaba. Si jo t'entenc perfectament, Manu, però també entenc que els temps del, de la propietat, pel que siga, i jo tinc clar el per què, tinc la meva teoria, no són els de la resta. Això sí, sembla que algo està canviant. Fins a quin punt? No ho sabem encara. Però sí sembla que aquesta volta, i vull sentir a, també a César i a, i a Pablo, sí sembla que aquesta volta almenys s'està sentint a Suso García Pitals com a director tècnic i si sembla que aquesta volta se va prendre en consideració el fet de que no hi ja només eh, un epicentre on se prenguin decisions, sinó que almenys alguna d'elles, jo no crec que totes, perquè l'última paraula sempre té el propietari, i això passa en qualsevol empresa, però sí que sembla que almenys anem a tornar a un model mixte, a un model més semblant a aquell en el que el seu dia, una volta ja li estava a punt d'entrar en el club, va ajudar en els fitxatges amb Mendes i també des de dins la secretaria, la secretaria tècnica que en aquell moment formaven eh, Roberto Fabián Ayala, Francisco Joaquín Rufete i Joan Salvans sembla que anem a una mena de, de, de este eh, model novament que el mateix Meriton va revisar el seu model és més, jo contava que una de les coses que li havia agradat que havien jugat en un principi en favor d'allestaran almenys fins al diumenge és que des de la distància, després de veure les friccions entre Rufete i Nuno en el passat, després de veure com també Neville volia tindre poca vore amb Suso i volia ir prendre totes les decisions, el fet que, per exemple, en la sanció a Fegulí hagin anat de la mà i estaran i Suso era un fet que havia agradat a la propietat. Vull dir, home, tinc un director tècnic i un entrenador i s'entenen i no causen problemes, a l'inrevés han buscat una solució en comú. Això havia agradat. Ara, que això probablement no sigui suficient per a la continuïtat d'allà estaran, també és possible. La idea, el que es translluís, el que emana, perquè fins ara l'opacitat, és a dir, tinc dos periodistes més amb mi, que saben lo complicat que serà treballar amb el València, l'opacitat és total, però tot i això, la idea que emana és que l'entorn està dient a que el cambio de modelo y de proyecto y la mejor manera de comenzarlo es apostar por un técnico amb en el mundo del fútbol. Yo es que creo que, hay una palabra que tiene que, que llevar el Valencia pegada a la frente y es equilibrio. el Valencia el verano pasado trabajó muy mal porque en ningún momento hubo equilibrio entre lo que quería una parte y lo que quería la otra. Eh, desde que comenzó el verano, eh, ya los fichajes eh, que, que, se veían notando que creíamos que van a llegar ya parecía que interesaban solo una parte. Cuando pasó el famoso Rodrigo Gallo, <clears throat> perdón, contigo empezó todo, eh, ya veíamos eh, que había una fractura importante. En, en, realidad, y perdona que te corte, solo interesaban a una parte, que es la única parte que quedó. Claro, claro, por eso que Es que es la de Nuno y Peter Rim, porque la otra mm. parte... Mm, la otra se marchó. La otra parte se marchó. Por eso hablo de que, de que es importante un equilibrio, porque si tú ahora mismo tienes a Suso García Pitarch, es para tener en cuenta las opiniones de Suso García Pitarch. Eh, es importante el equilibrio que pueda haber. tindre un escut. Yo, yo no lo entendería así. Sí. De cara a la Yo... A eso ho con conforme vagin passant las semanas. Es que es tan sencillo como decir, dir... Eh, jo ho dia ahir i ho dia la setmana passada i l'anterior. que arriba. Mm. Yo a Suso le faré un altar o el degollaré conforme vayan pasando los, los els esdeveniments. Jo no puc saber exactamente Vull dir, probablement Suso estiga treballant i tinga informes de tot, de futbolistes, d'entrenadors... De... Suso, Ha, ah, Suso ha trabajado, ¿no? Tío, seguro, tío, segurísimo. Sí. Suso, Suso es... está trabajando y ha trabajado. Manu, digues. Sí, no, Suso és un tío que mai se casa amb ningú, eh? Que té... Estem molt ben ficats de quan era jugador també. En recordeu-vos del tema de la... quan hi havia una huelga i tot una això. Una vaga i va ser l'únic futbolista espanyol que no va fer la vaga. Va ser l'únic que va... Ell és, ell és un tío molt eh, autèntic, tio. T'agradarà més o menys, te caurà més en gràcia o menys, però el tio té les coses molt clares. O sigui, que este, si li deixen treballar, treballarà. I si mm. no, estic segur que dirà, senyors, així els meus collons. Es que, ah, això és el que falta per veure, ni més ni menys. Però també és, eh, no, no, és important que el, el propietari hagi aprendido. Sí, Mano, perdona? que veient els seus antecedents estic convençut, home, me sorprendria molt que no siguera així, perquè eh, és un tio que sempre ha sigut molt coherent en la seva forma de pensar, sempre. No, no va, les persones no canvien als 50 anys o els 48, o els que tinga, no ho sé, me dona igual, però que, que, que no, això és la seva personalitat. O sigui, que jo pense que veritablement està treballant eh, i està convençut, ell està convençut de que li van a, li van a deixar de treballar. I és la meva opinió és el que estaves parlant de que Suso ja, ja havia fet treball mm. i jo també estic convençut. Ara mm. falta per veure a, a tots aquests informes, hecho, tot aquest treball que t'ha claro. fet y hay, quina viabilitat li dona al Hi Hay mucho informe acumulado, mucho viaje hecho, mm, así lo ha publicado Superdeporte. Eh, y luego en el mercado de invierno ya trabajó. En el mercado de invierno ya trajo a Siqueira y a, Cherisev. Esos dos futbolistas son suyos, aunque luego, pues, mm, cada uno haya ofrecido el rendimiento que ha podido por, por las circunstancias. Y luego mm, hay una cosa que, está clara. Eh, la mezcla de lo que pueda dar García Pitarch más lo que mm, diga Peter Lim es fundamental, porque eso es lo que funcionó en, la primera temporada. La mezcla de, del trabajo de Rufete más, las decisiones de, de Peter Lim. Yo creo que eso es fundamental. Hmm. Estoy de acuerdo con lo que decía Leiva, el equilibrio, la fuerza, pero sobre todo eh, la mezcla de la mezcla de perfiles, la mezcla de, roles a la hora de hacer una plantilla una plantilla fuerte con, una línea de liderazgos bastante potente, con, con músculo competitivo, respecto a lo que decíais de Nini, y mm, con jóvenes, mm, con gente de la casa, con, jugadores jóvenes, pero, pero ya con hechos, pero que estén creciendo. Yo creo que em, aquí ya, creo que lo dije la última vez que estuve, que ya hace bastante, pero en ese sentido el mejor ejemplo es el Atlético de Madrid. El, Atlético de Madrid se lesiona a Tiago, tiene a Craneviter fichado, pero pero, va por otro al mercado. Pero va por, mm. otro Tiago que es Augusto. Y, a a Graneviter le va dando partidos para que crezca, pero tiene Augusto para, para, el, rendimiento inmediato. Y yo creo que eso es tú lo, si lo, maniobra, que ha Perdona, maniobra fundamentalmente lo que el misaje que transmitís, a decir uno de los problemas que yo Estabilidad, continuidad César, fuerza y exigencia. Sí. Tenim un, però volem que competisca. Sí, sí, claro. I, vol, i volem sí. que el que vaya a jugar no, no. siga porque se a bañar, vaya a No, I, y ya... el problema és que, y que el per joven... a a esta plantilla, perdona, en cada moment en guany se li ha la possibilitat, la possibilitat no, la exigencia. Eh, yo viniendo durante el el así se se per en Barcelona y no pasa res y el día de la de Madrid entrenar fue un cañalete en un campo y no pasa res, y no pasa res, y no pasa res y al final el, futbolista que es como de per natural le ha si el de Dal no se preocupa Manolo, es que, es que esa es la clave en esta generación, en lo que habéis dicho del equipo Nini, que yo estoy em, estoy de acuerdo y no eh, yo creo que, que no compite y no juega porque el club mm, no le ha brindado el contexto necesario para mm. que compita. Sí, no, no, yo, ahí estoy con, César. Totalmente, yo creo que es, porque lo el, equipo. Manu y yo a hacer front no, no, no, el equipo, el equipo es, el equipo es reflejo, reflejo de, la debilidad del club. Club débil, equipo débil. Manu, pero, pero por, lo, que decía además, Manolo, de que no ha habido ese, ese ambiente, ese ambiente, ese contexto competitivo para, que los, para que los jugadores funcionen. Que no los estoy liberando de, no los estoy liberando de, responsabilidad ni de culpa. Simplemente digo que, mm, que hay que ir más arriba, hay que ir a la parte de arriba de la pirámide para ver cómo se comporta, para ver cómo se comporta el equipo. Y que no es el único que mm, quiero decir, no es una cosa que sea solo del Valencia. Eh, yo creo que el problema del, club es que eh, no es que tenga que elegir o apostar por un modelo, es que ahora no ha habido modelo. El paso de en uno, que sí que era un modelo, no funcionó, duró poco y a partir de ahí mm, ha estado el club descabezado hasta que, hasta que, ha aparecido, hasta que apareció García Pitarch. Y ahora está por ver, que yo pienso que sí, que vaya a tener fuerza para, mezclar y aportar ese equilibrio de fuerzas que, hablábamos hablamos hace un momento. en lo que estás diciendo, César, eh, yo, vosotros decíais que no, yo sí que estoy entendiendo sobre todo cuando hablas del contexto, porque nosotros no vamos al Atlético de Madrid y vemos como siempre el contexto que se le brinda a cada futbolista, caso particular, es favorable para que exista una evolución positiva. Vemos como el caso de eh, como Griezmann, cuando empezó con, con Simeone, ahora no, entró para ser titular de lleno, para recibir la presión y lo que se había pagado. Le fue dosificando. Saúl ha tardado mucho en salir, que incluso estábamos pensando que se podía ir. Le ha dosificado. Jiménez con Miranda eh, yo personalmente a mí ya me gustaba más Jiménez que Miranda cuando estaban juntos, pero el Cholo les dosificó. A los jóvenes ha ido poco a poco. Y lo que hablamos de, de Craneviter era, Simeón es incapaz, eh, por, su filosofía, de con todo lo que se están jugando, fiar todo a que el chaval asuma la responsabilidad del 100% y el peso de lo que pueda suceder. Pero, la clave de todo esto es que, y perdona, y termino, es que el modelo del Atlético Madrid es el modelo de Simeone. Estaba, perdido, estaba perdido hasta que encontró a Simeone. El problema es que no todos los clubes pueden tener un Simeone. Yo creo que que el Valencia mm. encuentre un Simeone es muy difícil. Pero tiene, pero tiene que apostar por algo y apostarlo mm, creyendo y, y creyendo a muerte. Si no, será es tiempo perdido. Ahora. puc parlar, tenim un minut, no? Sí, sí, sí minutet. Vinga. <laughs> Estic, me... mira, mira, eh, és, Os, vos demano una cosa. És l'última volta que parlem de l'Atlético de Madrid. Per <laughs> favor, per favor. Perquè, perquè mira, és veritat que sense, sense un pare si és una referència paterna, és molt difícil que uns xiquets o uns, o uns jovenets o com, o com siga, o una, una xavaleria, amb tot, puguen tindre el temor de Déu, que és el, el temor a que obri la porta del vestuari un tio i diga, però així que collons està passant? Eh? I tot això molt modern d'estar connectats per internet i per Skype i per wifi està molt bé, però la presència física de vegades, en, en això vos dona la raó. Ara, quan jo, és que jo tinc una, una forma de pensar, però aquesta forma de pensar no la tinc amb 42, la tenia amb 18. Quan jo vaig a un club a, a treballar, a, jo si tinc la possibilitat d'anar a, un a un club, com a més jo amo el futbol per damunt de tot, jo m'informe de la seva història, de què han guanyat, de què han perdut, de qui són, de, de lo que costa el club que siga, eh? El club que siga. No estic, en este cas és el nostre. I què significa per la gent això? Amb que un, un jugador d'aquesta etat amb la mateixa edat i les mateixes características... les, matéis, eh, eh, les mateixes xarxes sociales. u estiga compromès, y això no me mal. Pero yo, yo ahí no estoy del todo de acuerdo porque, eh, Manu, ¿tú crees que el año pasado Tamendi cuando llegó se sabía la historia? ¿Sabía quién era Puchades? ¿Sabía quién era Kempes? ¿Y, y llegó porque el sueño suyo era vestir la camiseta de Valencia? Yo, a mí lo de la historia y todo eso, yo quiero que un jugador que venga aquí, aunque sea pesetero... Bueno, sí que lo sabía, porque sí, Rufete de y Ayala se lo explicaron. se, lo tienen que explicar, pero a mí Pero ya, pues llegaba sabido, y ese es un futbolista de 27 años que ya tenía una trayectoria en el Oporto y que eh, tenía, o sea... un carácter que, él ya tiene de por sí. Genética, genética de líder. Correcto, pero a lo que voy es, yo personalmente veo, por ejemplo, el, el Leicester ¿vale? Por poner el ejemplo del Leicester y los jugadores que han ganado este año la liga, ¿qué le van a decir de la historia de la camiseta que tiene el Leicester? Pues puede ser que sí. Pues, puede pues, ser que sí. Pues puede ser que Sapien ahora está en Chuan. En, en, Anglaterra sos muy diferente. Eh, Manu, yo creo que en parte el Rao, pero creo que en parte es una miqueta, y discúlpame, ¿eh? los mundos de Yupi. El profesional es el profesional es profesional y en la mayoría de voltes has de estar Moldamundel para que pueda sentirse vinculado a un club que no es el de la Segua ciutat y cada volta veiem més es que esa es la clave, es que eso explica mucho de lo que ha pasado. O los del Villarreal pues, están pues, identificados eh. con el... Con, perdón, pero... No, lo que saben es que están en un club serios pues, claro, capreta. Claro, es Que es eso. Y que no van a permitir... Eh, pues, les tonterías que se han permitido en Valencia desde fa... Perdón, no ya en la época de Peter Lim. El valencia ve desde la época <clears throat> del doblet té un problema, i és que el València ha confiat en que el més important del València és el futbolista. Error de club xicotet. El més important és el club. El club marca uns paràmetres al futbolista i al secretari tècnic i a l'entrenador i al Sonsun Corda. I qui no s'acolleix els paràmetres... Aire. I el València té el problema... Vull dir, que hi ha futbolistes que no vulguin parlar després dels partits quan està per contracte, el seu contracte, per a que els senyorets no se molesten, i és un exemple com podria posar-ne altres, uh mhm. -huh. demostra que durant molts anys, i això el València de Lim no ho ha corregit, volem si ara ho corregís, demostra que sí, el més important ha sigut el futbolista, i és una errada. Quina és la diferència entre el Vanega del Sevilla i el Vanega del València? Que el Vanega del Sevilla, el primer dia que arriba al Sevilla, el senta monge en un despatx i li diu a la primera que te'n vagis de festa per Sevilla te pegui una bocina que t'encale. El senyor Emery va tindre dos reunions amb Monchi i la primera li va dir, mira, o canvies la manera de fer les coses i deixes de posar a fulano i mengano els estan posant i fiques així i així, jugues així o en 15 dies estàs fora. I en una altra... Quan, però, quan però, va fer... però eso no és malo, eh? No, no, no, claro. és el, no, no, és com té que funcionar un club. I en una altra, després de fer un, crec que va ser 8 o 9 rotacions en un partit que quasi li costa al Sevilla un discurs, no sé si en Copa o en, o en Europa League, el va sentar Moncher i va dir al seu entrenador, escolta, per a este club l'Europa League i la Copa del Rei no són transitoris, són importantíssimes, són possibilitats de jugar finals i això crea afició i fa el club fort. I a partir d'ahir, Unai, que se sap quina és la percepció que tinc jo d'Unai i que és un tenor que sé si agradar-me, però ha millorat i ha crescut des de l'exigència. exigència el problema se diu exigència. I la exigència ni se pot vendre, ni la pot comprar Meriton, perquè això no se compra diners, és creant uns... Eh, que la paraula valors està molt, molt vinculada al passat. És creant unes arrels. Identitat, si no quieres decir valor. Una identitat. Està. Correcte. 274. No vull que se me passi més la pausa de públic, Arturo ja està mirant-me malament, i que a més ara tornar tenim que eh, contestar diverses preguntes la primera, la que encara no hem contestat, que vull sentir a Manu Badenes, vull sentir a Pablo Leiva i vull sentir a César Izquierdo. Penseu que la decisió sobre l'entrenador està ja presa sobre el futur entrenador? 2.74, una pausa i vos llegim de seguida. Centerauto, Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Onda en Valencia. Onda The Power of Dreams. Center Auto. agrada ir a correr? Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. ...total la sobre los cursos populares... ...es con seis desmillos especialistas... ...y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión... Información TV y en Superdeporte, Running. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Pon en forma tu mandíbula, porque llega a Casino Cirsa Valencia el humor de Agustín Jiménez, el auténtico macho español. Sábado 7 de mayo, con sesión doble. Reserva en la web del casino desde 15 euros. Si te agrada el sport esta es la Teguasita cita Sports sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Tuiteando, tuiteando, tuiteando. Yo tuiteo, tú tuiteas, él tuitea, nos tuiteamos. 97 eh, estem preguntant-li a la gent el que opina al voltant de si pensa que està o no ja presa la decisió sobre el nou entrenador. No Name diu que sí. JW Samu diu sí, serà pròximament i bueno, anirem al clot amb el llevant. Gaspar diu, deuria, si no malament. Nel diu, i jo que sé, això ens ho, ho hauríeu de contar vosaltres. Pedro Charri, deberíais investigarlo los medios, que es vuestra obligación. Hecho de menos el periodismo de investigación y menos tertulies. Amic eh, ha de ser que són tots molt roïns, perquè ningú tenim ni idea. I també he dit dir que quan l'opacitat, i és una bandera de Meriton, i és així, són opacos absolutament per a les operacions, que tindrà, se traduirà en coses bones, jo espero que per al club, i els periodistes, però a voltes, podem rascar, i a voltes, i a dir, moltes voltes, eh, mm, això moltes voltes te diuen oh, quin programa has fet, has tingut a fulano, has tingut a mengano bueno, ja dies que tu despenses el telèfon i te l'agarren i ja dies que toques a casa para decir que no vas a dinero, no te agarran el teléfono. Es que ya voltes... Eh, dir, eh, eh, el periodista està la insistència, la constància, les fonts, està molt bé, però si no te despensen o te diuen no, no puc parlar, ja pots fer tot el periodisme investigación que vulguis. No és que pots investigar, és que pots enviar al Mossad, que no vas a rascar ni una. Però bueno, intentarem, i avui ja us hem contat més cosetes que ara les recordarem del que hem dit en la primera mitja hora. Luis Ramón, diu yo creo que sí, pero ahora nos puede ir en cara per respecte al actual entrenador. Ahora para fichar eh, ara per a Castelloca diu eh, tendría que estar ya claro el nuevo entrenador, pero siendo el Valencia seguro que no estará y que será la decisión larga de tomar. Domingo Ubeda, yo creo que la decisión ha tomada. María José Diu, espero que siga con su beneplácito también se vayan cerrando jugadores que valen o no y quienes vienen o se van. La valla de Mestalla diu pensa que que el futuro del Valencia no estiga claro? Peter Lim no de abandonar la ciudad? Pues mira, además ya van por el Madrid. <coughs> Alfonso Gómez Lobo Diu, sí, además es normal que, el Valencia lo que en el Valencia lo tengan claro para poder planificar la próxima temporada. Otra cosa es que harán. Nandiu, Diu, sí, y para seguir a matriz línea, han Escollita, María Escario, comentarista del día. José Castillo Jimeno Diu, no entiendo cómo no se ha tomado ya una decisión. Qué asco de incertidumbre de no saber hacer bien las cosas, así nos va. Que no las ha picado a decir que no se press. Y ahora pararon de hecho. Simplemente no tenían constancia de que se press. Luis Ibáñez, creo que no, pero traigan un entrenador, pero que traigan un entrenador contrastado. Desde Valverde no tenemos uno con caché, solo experimentos. Pedro Simón, ¿cómo ha cambiado el cuento? El Valencia haciendo encuest encuestitas, los medios idem de lo mismo. ¿Quién da alguna información en el Valencia? Bruce Wayne diu no se puede dar noticias del el l'hermetisme actual es enorme, solo queda especular. Mar, diu creo que no, se ha de pensar el entrenador se ha de acertar sí o sí de que no hay te de vendes. Javi V diu espere que sí, porque es la primera decisión que hay que prender. Paco diu Mira el Atlético de Madrid y lo que ens falta y lo más importante para emprendre un de Ford, es Simeone en la banqueta. Pepe Españeta, diu si el señor Lima ha visto el Villarreal al Atlético, habría de tindre claro que ahí estarán, no está al ni nivell. Diu eh, a mí me da igual, Pedro Simodiu, que este señor no sabe lo que haya comprado y no, eh, lo sabe. Y este es el principal problema. José Miguel La Piedra, mes o si ya no está, supose que ya se tendrá una idea o el perfil del nuevo inquilino de la banqueta. José Vicente García Lario, diu, yo creo que no, pero la lista de entrenadores sí. Igual es que el primero de la lista ha pedido tiempo para contestar. Lluís diu, estiga presa o no, Tiene que ser la primera decisión. Un que se dedica al equipo y menys bufó l'estil Simón o Mourinho, Gracias. Y diu, mm, torna José Vicente García Lario para decir, el elegido evidentemente no es ahí estarán porque si no nos lo hubiesen dicho para que los jugadores se pusieran las pilas. Eh, mm, Diu, gracias a Dios, en noches como esta existen esposos antes en NIT, posible que si no, avui pues van a parlar de la del Madrid demà, però per això estem els de casa i els mitjans valencians per a fer esta tasca. Ana Rosselló pregunta quina no se juga al Madrid-València. 5 de la vesprada el diumenge. Bueno, pues és la següent pregunta a la qual anem a contestar o que vos anem a plantejar. Eh, en este cas a Manu Badenes, a Pablo Leiva i a César Izquierdo. Penseu que... Bueno, vaig a fer-ho millor. Vaig a donar la informació que hem donat primer eh, d'11 i mitja a 12 i a partir d'ahir vos eh, plantejaré la pregunta. L'especulació que no han pogut confirmar i per tant, de, eh, jo quan tinc una informació dic, això és informació quan tinc eh, especulació perquè no hem pogut contrastar-la amb un número de fons suficients com per a tal, com per a donar-la perfecta però que en la reunió de diumenge per a nit se li va dir a Allestaran que no continuaria i és l'especulació que en aquesta reunió a Allestaran ja se li va dir que no va ser l'entrenador del València per a la 2016-2017 fins a aquest moment l'entorn d'Allestaran fins a dissabte de matí, que sapiguem, eren optimistes amb respecte de la possibilitat de seguir. Perquè, com vos hem dit, hi havia coses que estaven agradant, com havia recuperat mentalment l'equip i també, i s'ha fet, com vos comentàvem abans, que en el cas de Feulí, secretària tècnica i entrenador, havien anat agafats de la mà. Això al propietari l'havia agradat. Ara, la sensació que tenim és que hi ha molta gent digant li que fa falta un entrenador contrastat per a fer un projecte fort i com deia el que mos ha arribat però no hem pogut contrastar ja que parlar ben clar és que en aquesta reunió de diumenge se va dir a Instagram que no seria l'entrenador de la 2016-2017 jo no estic preguntant si ja n'hi ha un nom triat per a la banqueta jo vos estic preguntant si penseu que la decisió de que continue o no allà estaran i vindre un altre entrenador està ja presa o no, què penseu? Bueno, Dale, iba a hablar Manu, que si no luego no le dejo hablar. Va, Manu, tira ahí. <laughs> Dale, dale, si no me importa. No, no, no. Mira, yo pensé que associa lucubració, ¿vale? però això, la lucubració i el, les, les decisions del últim moment, per exemple, al teatre és molt habitual, al mm. meu món és molt habitual. Jo crec que allà estaran eh, elucubrant. Eh, pot ser que se li hagi dit que no està clar al 75%. És a dir, se li, se li han transmès dubtes més que raonables. No se li ha dit que no, perquè tenen dos partits per davant i pot ser que sí. Però s'han passat les pilotes de la responsabilitat entre pare, fill i Espírit Sant, que són tots un, que és el mateix, però s'estan donant voltes i el que passa és que com el substitut no està clar, pues no li poden dir que no. I és el tema. Senyors. Sí, bueno, mmm, yo no lo tengo atado en el tiempo, pero García Pitarch... Mmm, no sé si estaba trabajando distintas opciones, pero por lo menos sí que tenía dudas en torno a, si era así allí estarán, o era no, allí estarán. Cuando salió públicamente mm, y dijo que allí estarán era una opción fuerte. Eso es apuntalar al, entrenador delante de una plantilla sobre la cual ni han sospites. Lo, estaba haciendo fuerte y seguramente lo estaba haciendo fuerte también porque valoraba la opción, pero mientras eso sucedía, eh, ha trabajado otras opciones. Eso, eso seguro eso seguro. A partir de ahí, mm, imagino que en la reunión que han tenido habrán hablado de todo, de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal. Eh, el director deportivo les habrá puesto o le habrá puesto al día o habrán intercambiado em, opiniones y, le habrá planteado escenarios. De eso, eso, seguro si el Valencia va <laughs> encaminado a ser un club serio a partir de ahí yo ya no sé lo que tienen avanzado, lo que no tienen avanzado o lo que puede pasar. Esa, es la realidad. Pero mientras, mientras, mientras ahí estarán, ha sido entrenador del Valencia, el director deportivo ha trabajado otras opciones. Eso, eso fijo. y, entrenadores, y entrenadores, mm, y entrenadores de perfil bastante alto. Después entraré en una alta pregunta sobre los entrenadores de perfil alto. Pablo. Yo eh, no sé, evidentemente, yo sigo la línea un poco de los dos. No sé hasta qué punto se le dice si ya la puerta está cerrada. Yo creo que sí que es evidente que la opción ahí estarán estaba ahí cuando Suso eh, ya no solo dijera era una de las opciones, sino dijo es el primero de la lista o dijo es la opción más fuerte, si no me equivoco, eh, para, continuar en el banquillo de Valencia. Eh, yo personalmente, escapando un poco de, de si considero que Paco se irá o no, porque no lo sé, voy a dar mi opinión. Y es que yo creo que el Valencia en este momento necesita un, un perfil más hecho, un entrenador. Yo no dudo de que Paco Ayestarán pueda ser un buen entrenador eh, en un par de años o con mayor formación como técnico. Hombre, yo creo que el Café ha se ha guanyat que el Valencia el tenga anotat sí, en sí. un cantonet sí, i además seguir hasta me. Totalmente, totalmente. Ganar en el Camp Nou no es fácil. eh, conseguir que, que no equipo... fàcil alçar eh, mm. esta plantilla que estaba y, y el que al final ha sido ha sido él el que ha sellado la permanencia no, sí, y, sí. tant, que es que a, a se nadaba eh a, sí, se y ya no solo eso también es el, equipo tenía mucho había miedo en, algunos jugadores o había el, el, hecho de que se podían enfangar con, con el descenso eh, y incluso especulamos con la posibilidad de coger al Sevilla entonces pasamos de un punto a otro eh, porque la competitividad había subido es cierto que, que los últimos partidos eh, Getafe, amago y el último eh, han sido un chafón importante. Yo de ella sense eh, saber lo que ens esperava el diumenge, perquè no m'esperava mai, és el pitjor València de la, dels eh, sis partits que està estan en la banqueta. Mm -hmm. Jo fins i tot, eh, en els dos partits que no va guanyar, a mi la primera part de les Palmes, per entendre d'on venia l'equip, me paregui bona, no aparegui allò que digui pues, pues tampoc, no, no estic dient que hagin fet un joc de tornar-se locos, però l'equip va estar però... millor plantat, va, vale? Eh, la primera part en Getafe, la primera millora, i jo vaig estar en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz, torna a repetir, ja que tiene dos collons per dir-li si està Coliseum, però bueno, eh, la primera de la València va ser molt, molt semblant a la de l'Eibar. Tocava ràpid, es carregava, i si per darrere, i si per costat, i si... A que al minuto 30 la gasolina probablemente de haber jugado dimecres diumenge sí los el, el grupo dijo que, que ahí les había afectado el, el los dos vamos, y yo, y yo creo que sí eh? de, yo estoy en Getafe y pensé que sí y, y también hay una cuestión que es ahora sí hemos... que es cert perdona eh, que te, que te doy César, ja te, te dice reprendre sí que és cert que jo el diumenge no lo vaig veure Desde, yo, yo, creo que en Getafe, desde, al margen de eso, desde también faltan cero. piernas. ¿eh? Y sí, de, sí, sí falta, Ahí falta, bien, eh, falta ambición, perdón. Falta, yo creo que... Jo crec que ambició no, perquè amb, amb 2 a 1 ah. te'n vas a buscar l'empat hasta, hasta que el trobes. Ja, però sí. con el 2 a 1. Mm, bueno, és possible. Però també és veritat que el València se veia molt superat per Getafe, que no feia res de l'altre món. Simplement en una apertura i una diagonal t'agarrava. Però on anava jo és... Eh, però que deies d'haver de, de haver salvat l'equip i haver-se la permanència que dio César és... Es jo el diumenge en la prèvia deia mai sabrem i això que encara no havia vist el que tenia per davant cada partit del, del Villarreal, dic mai sabrem lo agraïts que tenien que estar a gol de negre davant el Sevilla i esa victòria en el Camp Nou. Sí, sí. Perquè és que els de baix, en els últims, això que diuen, no, en 35-36 en al braç que no, que les últimes jornades els de baix guanyen partits Pero en las últimas jornadas de la Liga ya saben que pasen cosas, pues que, <laughs> pues que pasen cosas. <laughs> Eso le da para muchos monólogos a, a Manu Adenes, ¿eh? Lo, que pasa en las últimas jornadas de la Liga. Sí, yo eh, eso, que... te dar un, para monólogo, ¿eh, Manu? Sí, el que pasa es que vos vas a decir una cosa. Mm. es que no te es muy muy bien. <laughs> Ahora me acabas de rematar. No, yo, totalmente, ninguna gracia. No, no, es que eso no puede ser. Y bueno, la, entrevista que va a decir el otro día en el Mundo del tío Ise que paraba de, de, apuestas clandestinas Por clandestines, de, a tercera división A tercera división, las apuestas Habrían de estar prohibidas Mm, ai, amic. habría de prohibirse tantas cosas Un jugador puede guanyar mes que en dos años de contracte en, en, en, un corner No, y luego también... Lo, en los corners está la pasta. Lo que explico, si yo, por ejemplo, a ti te pago 100.000 euros para que te dejes ganar, yo ya sé que te, que te vas a dejar ganar, entonces apuesto 200.000 y recupero. Bueno. Eh, dejando <laughs> al margen el tema el tema <laughs> es buena. Eh, César. lo que pienso que le ha pasado un poco al Valencia en los dos últimos partidos es que al final se ha notado que los rivales o los adversarios sí que tenían objetivos por los que luchar y tú no lo tenías de verdad eh, yo creo que el Getafe se estaba jugando se jugando la salvación y jugó por los tres puntos y ese punto Tenían tenían objetivos palpables que el de gol, el gol de Paco mm, Le supo una derrota porque al final era un punto y, el equipo Snyder ha enganchado al equipo y, pues luego, el Getafe son de equipos que tienen sí, ganetes contra el Villarreal pasó lo mismo al final eh, fue un equipo B aunque no me gusta mucho lo de equipo B pero bueno fue un equipo con los menos habituales pero la mentalidad era A era, mm, ha, ganado el Athletic Club al Celta y tenemos, nosotros tenemos la oportunidad en Mestalla, con lo que significa Mestalla, por, lo que nos ha pasado aquí hace tres años. Eh, tenemos la oportunidad de dar el golpe y volver a la Champions. Y yo creo que, que, la, que la, charla, la charla de Marcelino, y si no era la charla de Marcelino, sería de otra persona dentro del club, iría muy en esa línea. Y el, y el Villarreal pegó un golpe de mm. efecto a, a, a todos los niveles. No solo por eso, porque del Atlético de Madrid, que no quiero hablar, <laughs> que ya hablarán otros, el eh, Simeone es la persona fuerte, pero el Villarreal tiene dos personas fuertes. Tiene el sí. club y el entrenador. Hmm, son dos. Eh, y yo de esa historia, esa derrota y la manera de producirse y el modelo del Villarreal es una de las cosas que le están fent obrir el ulls a l'IM o a de los que la molt estan dient mira, i es el modelo a seguir. Porque, por mol que a la gente del Valencia eh, jo he posat avui un tuit sobre l'Atlètic de Madrid i he a dir-me que és sort. Mireu, quan el València dominava el futbol nacional el 2004, el Sevilla se va fixar en l'espírit del València, i així no li ha anat. El València ha de deixar forofismes i buscar models i espills en els que mirar-se sense perdre la seva identitat. I el, propi, I el propi Atlético de Madrid, que fichó a García Pitarch para ser el seu director deportivo. Ni ¿Qué, més ni menys. ¿Qué estaba buscando ahí el Atlético de Madrid? Pues això. 12 i 51... Eh... Sí, corre, corre. Sí, després parlem, parlem, parlem. <laughs> Manu, eh, eh, tinc encara dos preguntes que fer-vos. La primera, per a que vegeu pensant-se la pregunta, després de que s'hagi confirmat avui el trencament de fibres, se quedaríeu amb Denis Cherisev? 12 i 51. Una pausa i tornem per a contestar-la. ¿Buscas coche? Nuevo de ocasión, te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el Sport, esta es la tegua obligatoria. Sports Sports 97 el teu equip, la teua ràdio. 12 i 53. Tenim que afrontar, vull afrontar dos qüestions. La primera, avui s'ha confirmat el trencament, el microtrencament de Denis Cherisev, espero que quede resta de temporada. Són set lesions en el mateix lloc i en la mateixa cama entre el Villarreal i el València. Ens costa que el Sevilla i el Villarreal continuen veient amb bons ulls de futbolista. La pregunta, senyors, és es quedaríeu amb Cherisev tenint en compte no la seva qualitat que la té, si més no el seu historial mèdic? Mm, jo ràpido, sí, pero no depende tanto de, cómo está el muslo, aunque por supuesto tendría que escuchar a los médicos bien escuchados, sino las condiciones que va a poner el Real Madrid. Y entonces valorar las tres cosas, las tres. posem un, entre 8 y 10 kilos sí. Sí, yo creo que sí. Manu, sí. Sí, sí. sí. pero si los, médicos. Pero. Si los médicos. Previo informe médico. Si los médicos me van a decir que, está, que va a estar operativo Sí, yo lo mismo porque, sobre todo, el precio me parece bueno para un jugador de su calidad, pero considero que es esencial saber si es un futbolista que puede estar sistemáticamente... el doctor Correcto. Claro, claro, eso. A partir de ahí, mm, esa cantidad me parece una buena cantidad. però vamos a ver a, a, los recursos escolta, que vamos a escolta, tener. Això passa per no guanyar el Bernabéu, i ho saps. Com li fotes la Lliga Florentino el diumenge, te puja el preu. I Seguro. això ho saben tots, eh? Que Florentino <laughs> ah, sí, s'aixina. Claro. Home, vamos, l'últim és clar que l'aigua. Manu, tu te quedaries o què? Sí, sí, jo m'ho quedaria, però, però deixeu-la en pau, eh, que, que, que, que, se recupere. Eh, les lesions musculars, eh, a més... Eh, han però de és que se li ha deixat en pau, però si, se, de fet se, no, se, no, no, se van no. darrerir tres setmanes de seva tornada, Manu. No, però el xic, el, eh, jo penso que ell tenia guanyes de tornar pront, d'entrar en joc, de, eh, eh, han forçat. Si és que... No, és que... Jo, sí. els servicis mèdics del València, t'assegure que no s'ha forçat, vamos, ni mitja hora. Bueno, pues yo pensé que si ha un set lesiones, lo que, en el Mateo joc, lo que tenía que hacer es esperar, si, ha de, si, si, Y si no la juga, entonces no tiene impresa. en septiembre ni octubre, Cuánto tiene que ser. lo, que, lo que ha dicho Manu es, es muy interesante, porque el año pasado, creo que fue en abril, tuvo una, esta misma lesión, estuvo un mes parado, volvió dos partidos, y en el segundo en Córdoba se rompió y ya dijo adiós, a la temporada con seis jornadas por delante. Y yo creo que seguramente entonces que Villarreal se estaba jugando cosas importantes, eh, forzó para volver y le pasó algo parecido. Yo no digo que ahora hayan forzado porque como tú estás contando... Eh, mm, el, cuerpo, el, cuerpo, médico del Valencia, el cuerpo médico del Valencia va mm, mejor vísteme despacio si, si tengo prisa pero, pero al final el jugador manda y si el jugador tenía o se sentía presionado porque tengo que volver tengo que jugar eh, a lo mejor no estaba del todo del todo, del todo bien. Eh, la última, y esta és més per eh, César i per a, i per a Pablo que per a Manu i per a mi. Eh, avui en, en Italia se parla també de l'interès no tan solo de eh, André Gómez, de la juguen André Gómez, sino también de Escodan Mustafi. y se de un jugador que vuelve incloure en operación. Es diu Roberto Pereira, té 25 anys, es mig centre eh, y argentí. ¿Qué me puedo decir de futbolista que ha jugado en guany 11 partidos en la Juve? Que no, que no es medio centro, que es interior. es interior, sí. he ah, eh, interior dreta. Incluso, o, eh, izquierdo, sí, es un centrocampista que vendría a ocupar un poco lo que es la posición de, de André Gómez. Incluso Alegri, cuando ha querido tirar presión alta, en alguna ocasión lo utilizó de, de, por detrás en un 4-4-2, por detrás de los dos puntas, con Pogba y, como centrocampista ofensivo. y Vidal a los lados como centrocampista ofensivo. O sea, en un rompe. Sí, en un rombo como centrocampista ofensivo. Eh, sí, es un interior, como decía César, eh, muy físico, tiene, tiene, pero muy técnico también. Eh, y, con más recorrido, con más recorrido que, técnica, pero yo creo que tiene una cosa buena que es tiene capacidad en conducción para, para, romper líneas y es un jugador muy estilo Juve, que este año que debía ser un año importante para él porque no estaba Arturo Vidal y el año pasado fue un poco el plan B Arturo Vidal eh, le han maltratado las lesiones al máximo y yo creo que ha perdido, ha perdido el pie en la Juve, pero por edad y por, por, su trayectoria en, la Juve el año pasado y lo que demostró en, Udinese, yo creo que puede ser un refuerzo interesante. pero, pero no, mm, no una contraprestación importante en ninguna operación. Yo creo que el, Valencia tiene que hacerse de valer y elegir los jugadores que él quiere, no los jugadores que, él, que, que le, vengan, que le vengan impuestos. Aunque tiene que aprovechar este tipo de mm. ocasiones si, si así lo consideran interesante. Y luego sobre Mustafi, por cerrar, <coughs> eh, Mustafi es un jugador mm, que esta temporada, como tantos otros, no han dado el rendimiento acorde al nivel auténtico que, que, pueden dar y que es un futbolista que ya antes de venir al Valencia, la Juve lo quería. Y Cuando estaba en la, en, en la SAMP. Sí, y mm. fueron Rufete y Ayala los que convencieron al futbolista para venir en aquel momento le venía muy bien al alemán porque el paso del Valencia a la Sampdoria era mucho más natural que el paso de la Sampdoria a la Juve con todo lo que tiene la Juve, que es Kelly, Murucho y Barzagli. Ahora yo creo que puede ir a la Juve y puede entrar a competir fuerte. Yo sobre, sobre el tema Pereira, además, eh, creo para la gente que no lo tenga en la cabeza, eh, es me recuerda un poco carácter, no calidad, evidentemente, porque si no los millones no serían ese, eh, tendrían esa diferencia. Arturo Vidal en el sentido, de es un futbolista que eh, está capacitado para presión alta, un futbolista que no deja de presionar o, para marcar al hombre es muy válido porque además ayuda en defensa y es un interior de, de, de, mucho recorrido tanto para adelante como para atrás. me parece de tres cuartos, me parece un jugador de tres cuartos. Pero ah, eh, eh, por, lo que decía, presión alta es magnífico y de carácter, es un futbolista de mucho carácter, que es precisamente lo que le falta a este Valencia. Perfecto, pues a yo se quedem. Badenes, ¿qué tal te has pasado? No, pasa molt bé. M'he mordut la, la llengua, eh, que tinc moltes passions. No, que has empezado muy fuerte, eh. Has començat molt fort, però està bé, està bé, estàs en forma, estàs en forma. Badene, gracias. gràcies. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Adeu. César, com sempre, un plaer, gràcies. Que va, a vosotros. Pablo, gràcies, com sempre. Hasta otra. Senyors, ho deixem Demà 3 més quart del Murciana con Levante Televisió. Nosaltres, des de la ràdio, tornem 11 i mig. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. A mi me pasa lo mismo de